Што е најстрашното, најлошото нешто што може да ви се случи? Да, се размислувале. Што е најстрашното, најлошото нешто што би можело да ви се случи во животот? Тој? Тука сте, значи, добро. Тоа па, е како на нас како христијани. Значи, што е најстрашното, најлошото нешто што може да се случи? Добро, гревот. Дај Боже да ни е најстрашно, па тоа нема многу често да го правиме. А, да, тука беше Тања. А, најстрашно е да човекот, да човек умре. Ама за христијаниот има нешто пострашно од тоа. Еве да отвориме значи осма глава, ако веќе не сме отвориле Јован и продолжуваме од 21 стих, застанавме кај 20-тиот. Продолжуваме од 21 стих. Исус продолжува да расправа со фарисеите. И Исус им рече пак 21 стих. Јас си одам и ќе ме барате и ќе умрете во својот грев. Каде одам јас? Вие не можете да дојдете. Еве го одговорот. Во стихот, дали го видовте? Што е најстрашното? Да умреш во својот греф. Исус и предходно во седмата глава таму ќе им каже Јас одам, и таму и уште ќе им потенцира дека оди кај својот отец, и тие нема да можат да го следат, нема да можат да дојдат по него. Значи, едноставно, сака да им каже, нашите дестинации се сосема во диаметрално спротивни. Ви одете во друг правец, јас во друг. Вие не можете да дојдете таму кај што јас ке одам. А плюс тоа е едно големо предупредување, вие ќе умрете во својот греф. Е сега, кој од нас знае кога ќе умре? Некој. Може тоа да се случи уште вечер, во небе Боже, или Или утре, или еве оваа наредна седмица некој ден. Видео го какво несигурно време живееме. Денеска може ќе сте одале на бит позрели не знам кај, случајно или не знам како може, може да се случи да да починете едноставно. Да ве запали таму некој во автобус или било, или било на кој начин. Да, во ред, мислам, чисто спомнав као пример. Може да се случи, јас <clears throat> знам, имаше еден случај во Свети Николе, така кажува, барем се симнал човек по скалите за да оди во подрум, се сопнал од скалите, паднал на глава и толку. А луѓе па ја од трети, пети кат, па преживуваат. Значи, никој не знае кога ќе дојде тој час, а да умреш во својот греф, значи да умреш непокајан. И ние некој што него, него, него прифаќаме така сериозно, затоа што еве факт е дека половини повеќе црква не седи дома, не доаѓаат на богослуженија. И тоа 90% од случаевите заради тоа што со некого се замериле, па не знам ова, па не ова, вака ми рече, ова така ми рече. А пошто не знаеме која ќе умреме, и што може да се случи всушност? Значи, ние не измирени со некого, не покаяни, може да не најде смртта во нашиот грев. Тоа е сериозна работа. Најстрашното нешто што може да се случи, да умрете во својот грев. Да нема спас, крај. А Прво Јоанов 1.9, еве, да не, не мора да ни да отвараме, Господ ветил дека ќе ви го прости гревот, ама ако вие го признаете, непризнаен греф не може да ви прости. Осуден сте да умрете во својот греф. Или еве пословици 28.13. Пословици 28.13. Кој ги крие своите престапи нема успех, а кој ги исповеда и се одрекува од нив наоѓа милост. Сакате да најдете милост, иако сакате таа милост Божја, што Бог ја истура толку неизмерно на цел свет, се уште, се уште трае времето на милоста, да има ефект врз вас, треба да го признаете својот греб. Па тоа офек е нормално, и покаяние, и оставање, и така натаму. Или, не само тоа, и, и, и сегашниот, овдешниот живот ви е мизерен. Те си испокарале со некој, мислам, ја кажувам чисто однака, примери кои што може би се така поблиски до нас. И што армовие, весели сте, супер се, расположени на ниво. Псалм 32, што вели Давид таму во својот Исто покајнички псалм овде вели. Блажен е оној, че е беззаконен, че значи срекен е оној, радостен, весел, расположен, чието беззаконие е простено и чии гревови се покриени. А тоа се покајани гревови, нормално. Блажен кој кому Господ не мога припишува гревот и во чиј дух нема измама. И сега вели, кажува за својата лична искуство, кога молчев, кога го криев гревот, моите коски се исушија од моето овкање преку цел ден. Ава не мора да, да ја го кажам, мислам сите сме го искусиле. Нема да бидеме фер да не признаеме дека сме го искусили ова, е, Нека биде и една обична караница, дома со жената или не со децата, со било како. И радости сте, весели? Не, токму ова се случува. Моите коски вели се исушува од моето овкање преку цел ден. Дење и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Башка, значи, совестта те мачи. Тежеше, вели, твојата рака дење и ноќе преку цел ден. Дење и ноќе. Мојата животна влага се претвори во летен припек. И тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја крие. И Давид, како и сите ние сме го искусили тоа, почувствувате слобода. Ослободување од таа тежина, од тој притисок ќе му го признаам, реков, гревот на Господа својот, значи, својот престап, и ти ми ја прости вината на мојот грев. Толку едноставно. Затоа нека ти се моли секој побожник, кога можеш да бидеш најден. Ако видовме во стихот, значи да се навратиме сега во Јован 8 глава 21 стих, што велеше Исус, што им веле Исус тука? Јас одам и ке ме барате. Значи, он им вели, ви ке ме барате еден ден, ама, тој ќе биде касно. Јалово. Овде вели, нека се моли секој побожник, значи во шестиот стик од Псалм стори, кога можеш да бидеш најден. Затоа што времето на милост времето на милост оди кон крај, меѓутоа никој од нас не знае кога нашето време на милост завршува лично, така да доека се уште има време, доека се уште може Господ да биде најден, да го побараме, да го признаеме гревот, затоа што ќе го бараме еден ден, и тоа сигурно Исус им вели, меѓутоа джабе ќе ме барате, затоа што мојот правец е сосема спротивен од вашиот, јас одам таму кај што вие не можете да дојдете такви какви, што сте не можете затоа што не, не сте дозволиле да единствениот кој што може да ве спаси, не сте му дозволиле да работи о вас. Напротив, не само што не дозволуваат, туку дури го отфрлаат и го сметаат за богохулник, па дури едва чекаат да го фатат да, да нешто да го убијат. Тоа им било на мислата. Цело време низ овие стихови тоа провејува. Е сега, Во наредните стикови ќе идеме четири загарантирани начини за да завршиме така како што тој им кажува во 21 стик, односно да умреме во својот греф. Четири загарантирани начини. Ако овие четири карактеристики ги има кај нас, тоа гарант, ако не се поправиме нормално, ако нема некоја промена, гарант ќе, умреме во нашиот греф. И еве да видиме кои се тие. 22 стих. Сега видите на ова предупредување, пазите, некој да ви рече дека вие ќе умрете во својот греб, готово е со вас, на ова предупредување јудејците не само што не се многу загрижиле, туку подсмешливо му велат да не се самоубие овој, па зашто вели ќе одам јас кај што вие не можете да дојдете. Пазите, ова има длабочина. А, најлесен начин за да умрете во својот греб е да се самоубиете. Зашто вие кој се самоубивате, ем грешите, му умирате во исто време, значи, крај, готово е со вас. Затоа и ден денеска, не само во тоа време, самоубийците се сметале за... Мислам, ни поподи денеска на самоубиство, ни ништо. Ден денеска е исто така. Значи, тоа е голем греф. И сега, не, само што не ја приметуваат та... Значи, тоа предупредување од него, току тие му го нафрлаат на него. Ово изгледа ќе умре во својот греф, оти он вик, вика, он ќе иде таму кај што ние не можеме да одиме. А ние да умре во својот греф. Тама работа, па ние сме тие кои што ако некој треба да се спаси, ние сме тие. А ако он оди во спротивен праз, значи он ќе умре во својот греф, он ќе се самоубие веројатно. Што е ова? Што гледаме овде? Една, една карактеристика која што е толку опасна и толку застапена. Што е ова? да речеме некој да ви рече како денеска правевме обед за време на полуката, маш и жена, нели, зборувавме за бракот и сега некој од вас рече, не, ти си крив, е не, ти си крив. Јас сум во право, е не, јас сум во право. Што е тоа всушност? Самоправеност. Токму тоа. Самоправеност е опасна работа. Дали треба околу тоа многу да зборуваме и дискутираме, кога имаме толку многу примери. Што вели Исус тамо, ако вашата правеност не ја надмине правеност на фаризеите, ништо од Божито царство. Значи, ако сме само праведни, тогаш гарант ќе умреме во својот грев. Во своите гревови. Втора работа, од, тоа го гледаме од 23 стих. Им рече уште, вие сте од долу, јас сум од озгора. Вие сте од светов, јас не сум од светов. Ако сакате да ме разберете, со други зборови, вие треба да сте родени од дозгора, а јас сум од дозгора, вие сте од дозгора, вие сте од светот. Овде е една друга карактеристика која што исто така може да биде погубна за мнозина, посебно во ово последно време, световност. Исус им вели, вие сте од светот, вие светски размислувате, вие сте во тој светски систем. Ви сте телесни со други збори. вие живеете за светот. Похота на очите, горостта на животот, желбата, похота на телото, желбата на очите, горостта на животот. Ако тоа е составен дел од нашиот живот, тоа еш и ако така продолжиме, тоа еш гарант ќе умреме во своите гревови. Зашто? Затоа што светот е едно супер средство во раците на гјалот, значи сега сите тие правци да не ги спомнуваме, што тој ги користи за да не вовлече во грев. Ништо друго. Исус на неколку пати ќе каже, јас не сум од светот, односто, или им вели на учениците, вие сте, вие живеете во светот, меѓуто не сте од светот. Не треба да бидете од светот. Вие треба да бидете наново родени. А што што значи нановото раѓање, што вели Исус на, на Никодима, што му вели во трета глава Јован? Ти треба, вистина, вистина ти велам, ти треба од озгора да се родиш. Ти си од доздола, ти си од светот. Ма ти треба дозгора да се родиш. Затоа што нема, на, нема да влезеш, нема ни да, вопшто можеш да го видиш Божито царство, а не па да влезеш. Или, или во петиот стих тамо, од трета глава, Јован вели, кажува дека тоа наново, оно раѓање од озгора, значи да, си, да бидеш роден од дух и од вода. Да бидеш продуховен, а не телесен. Или Римјаните 8 глава од 5 до 8 стих. За кои се по телото мислат за телото, доека оние по духот мислат за нештата на духот. Бидеќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, седми стих, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, и пак може. Оние кои се во телото не може да му угодат на Бога. Нити па сакаат да му угодат на Бога, во овој случај, јудејците, туку напротив, му се исмеваат на Исуса, тој ги предупредува, остор ги предупредува дека постои опасност да умрат во својот греф, а тие О, изгледа решил да се самоубие. Живееме во време кое што толку многу, значи, од, сме нападнати од сите страни бомбардирани со, со светот, со таа светска филозофија на размислување и начин на размислување, што на вистина само една тесна заедница со Господа ќе може да не одржи, затоа што гјаволот се повеќе и повеќе ќе ги засилува своите напори да ги заведе ако е можна избраните. четвртиот стих, затоа ви реков дека ќе умрете во своите греови, и еве третата <clears throat> работа, <coughs> Овде Исус го вади на површина она главното. Она за која што цело време тој дебатира со нив и во петата глава, тама и во седмата, осмата и понатаму ќе продолжи. Што вели? Зато ви реков дека ќе умрете во своите гревови, зашто ако не поверувате дека сум јас, или дека јас сум, ако не поверувате, ќе умрете во своите гревови. Ова не е упатено само до тогашните јудејци, ова е упатено до денешните христијани, муслимани, будисти, се, било какви се не. Нема спасение поинако, освен преку Исуса Христа. Дела Апостолски 4.12. Нема друг, нема друго име под небото, преку кого можеме да се спасиме, освен преку Исуса Христа. Ако не поверувате дека јас сум, дека јас сум Бог, тоа е она основната или тогашната, сегашната вистина за тоа време, за нив, оној кој што може да ви ги прости гревоите и да ви очисти, ви ќе умрете во своите гревови. А тие не само што не сакале да поверуваат, туку кога слушале такви збори во неговата уста, тоа го сметале за хулење и веднаш се факеле за камењето. Да го убијат. Значи, трета работа. Прво рековме самоправеност или гордост. Зато што самоправ... гордоста е... мора да е присутна кај самоправедността, тоа е тоа. Само истакнување, само бендисаност. Втората работа е световност, кој исто така директно не води кон, може да не доведе до тоа да умреме во своите гревови. И трета работа е неверијето. Вие не верувате, вели. Ако не поверувате дека јас сум ќе умрете во своите гревови. И четврта работа, денеска луѓето имате можеби некои лични искуства ваши, се трудите на некој ваш роднина, пријател, близок, да ете, да му ја пренесете радостната вест. Како што еве Исус исто така мака мачи се труди од тоа што ги сака, да им ја пренесе веста, да им каже дека спасението доаѓа преку него. Инако страшно ќе завршат. И не само што не веруваат, туку тврдоглаво продолжуваат понатаму во своето неверие. Значи, отворено и отврлаат Божјата реч, веста што сакате да ми однесете. Видете што, вел, што прават а, значи, евреите од 25 до 27 стих. Тогаш го праша Добро, по па кој пат Исус треба да им каже? Го прашува, знаете што го прашува? Кој си ти? Кој си бе ти? Може би од таа смисла. Па кој си ти наславен? Солиш пар? Кој си ти? Исус им рече, именно тоа кој ви го зборував од почетокот. Па јас сум тоа што од почетокот ја цело време тоа ви го зборував, а вие кој си па кој си? Тврдоглавост. Имам многу да зборувам и да судам за вас. Можам сега, значи, да да ве мавам, да ве мавам, да колку, колко што душа ми сака, меѓутоа, но вистински оној кој ме испрати, јас му го кажувам на светот оно што сум го чул од него. Значи, ја пренесувам Божијата реч, реч на мојот отец, и вели 27 сики не сватија дека им зборуваше за таткото. Ова веќе бисери пред свиње. Значи. Тотално веќе не заслужуваат, баш вчера читавме за Пилат. Исус се трудел до некој момент да му каже на Пилат. Тој бил привлечен. Меѓутоа, после, откако наредил да го камшикуваат, и повторно го прашал, кој си? Исус повеќе не му одговорил ништо. Затоа што не вредало веќе. Се му било откриено, се му било предочено. Се виделе, се знаеле колку пати предходно расправале во петата глава, седмата глава. Исус им кажува јасно и гласно кој е. Меѓутоа, е, тоа е тоа, значи, колку гревот, колку таа самоправеност, колку световноста, тврдоглавоста, колку може да ве заслепи сето тоа. Предходно се да зборувавме за она негова изјава, јас сум светлината на светот, јас сум светлината на животот, меѓутоа тие решиле да останат во темнината. А па трета глава Јован ни кажува една од причините, односно главната причина може би, зашто луѓето денеска не ја прифаќаат светлината. Затоа што во темно се прават злите дела. Затоа што сакаат да останат во злото, затоа што сакаат да прават зло. И од 20, значи, Да заклучиме пред тука, да повторно ги повториме оние четири нешта. Четири начини кои што гарантираат дека ние можеме да завршиме во свете гревови, односно да умреме во свете и што е најстрашно нешто што може да се случи за секој од нас. Прво самоправедност. Забележите го односот нивни. Какво предупредување, никакво предупредување не стига до самоправеден човек. Може да му зборувате што сакате. тој ќе рече, јас А немој. Ти си тој, не јас. Тоа е само првеност, тоа го прави. Вие не се гледате самите себе си, а лесно го гледате тоа исто тука и другиот. Потоа ја спомнавме световност. Во светот сме, живееме во светот и сме од страшна обсада и, и напади на разно разни начини. Работиме на работни места кај што ете сме обкружени со телесни луѓе, телесно размислуваат. Паѓаме под искушение да ја пуштиме таа кутијата дома, дома што ја имаме сите. Сега не е веќе кутија, го ја направија као рамка, <laughs> рамка слика. Не? Како и да е, Може да послужи телевизор. пуштете, може да пуштите нешто фино да гледат, може DVD, да некој CD, било што. Тоа 90 и кусор на 100 се си тоа глупости. Да ви кажам, јас дури треба да престанам и вести да гледам. Вестите ти гледам, ама и вести треба да престанам да Така се манипулира, така, таа е катастрофа, значи, не. Само си го губите времето, едноставно губи, губите време да седнете и да, да прочитате нешто паметно, значи, од Библијата или Духот на пророштето, нека книга, и така натаму. Исто така и спомнавме неверијето. Како нешто што може да не одведе во пропаст. Може би често пати, почесто треба да се молиме како оној фатениот, мислам дека беше, кој беше, не знам, не се сеќавам баш мој метод не ми доаѓа, кој што вели Господе, помогни му на моето неверие. Голем проблем е неверието, ние треба да се сложиме, значи сите. Кога ние би имале една јака вера, тоа еш мислам, планини ќе поместуваме, нели? Ќе се случуваат чуда во нашиот живот, ама не е тоа случајот. Е сега зашто не е? Дали световността навлегла, дали дали сме само праведни, па не гледаме подалеку од нашиот нос, мислам. И така натаму. И тврдоглавост. Мислам дека тврдоглавоста со самоправедноста се директно поврзана. И гордостта, нели, тука и сето тоа. Значи, ова е едно силно предупредување не само до тогашните фарисеи, до народот што бил насобран тамо, но туку и до сите нас. И од 28 стих понатаму Исус им вели, ке читаме до 30, туку ке завршиме. Од 28, 28 стих го читаме, вели, затоа Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам само од себе, току дека зборувам оно што татко ми ме научи. Што значи ова ке, кога ќе ми издигнате? Јован 12.32 што вели? Кога јас ке бидам подигнат на земјата, сите ке ги привлечам кон себе. Сите биле вака или така осведочени на Голготскиот крст. Но за некого 12.32 е стихот кога ќе бидам издигнат на земјата, ќе ќе бидам ќе ги приличам сите. Но како што <clears throat> во 21 стих им рече ќе ме барате тогаш. Може би ќе биде касно, нема нема да може да ме најдете, затоа што јас одам сосема во друг правец. Вие човек не се менува во трен, како се вели тоа, во во, да, во миг на, на, на трепкање на око, или како беше ваш, не ми текнува изразот, тоа ќе ќе ни даде Господ нови тела во миг, ќе се из... промени, меѓутоа карактер не во еден миг. Иеко Голгота кај мнозина ќе делува, значи позитивно на мнозина, но Повеќето сепак ќе велат, како што и вчера читавме и неколку предходни петоци, расни го, расни го. И покрај сето осведочување, покрај сите јасни докази, замислете си, се навратам сега малко на вчерашната тема за пилата. Само тоа што ги гледале Варава и Исусо, само од нивната појава, толку било јасно кој е кој. А тие сепак пуштени го Варава. Епа, го бараа Варава, го добија Варава и проклество до, се до самиот крај за жал. И понатаму Исус вели, оној кој ме прати е со мене, не ме остава сам, зашто секојаш го вршам она што му е угодно. Секајќи да каже, сето тоа е едно заедничко дело, заеднички план, подготвен значи, во соработка, постојана соработка меѓу него и Отецот. И 30 стих, кој го збруваше тоа, мнозина поверува во него. Значи, еве, сепак не било се залудно и Словото Божие не паѓа никогаш напразно кај некога ќе роди со плод. А тука ќе застанеме. Како што најави Јани, значи, следната сабота поплане, повторно со мене ќе продолжиме од 31 стих, па најверојатно ќе ја завршиме таа глава, затоа што тоа е наиста тема понатаму. Нека Господ, што да кажам на крај, нека Господ не чува од овие зла, да не завршиме озбилно да ја сватиме се таа работа. Значи, како што кажав, не можеме ние, зашто вели да не, <clears throat> соцето да не зајде во нашиот гнев? Па зашто не знаеме дали ќе се разбудиме утре? Прва работа. Најбитна може. И да не забораваме, никој не ни гарантира нас дали утре ќе живееме, или пак не, И ако се уште не сме се измирили со некого, се уште не сме се покајале за некој наш грев, еш може да се случи да умреме во нашиот грев, а тоа е најстрашното нешто. А сте се самоубили, а така сте завршили, да не кажам. Крајот е исти. Нека му е слава на Бога, нека Бог ни помогне да наистина не водени из нашиот духовен живот, да, да не бидеме како, ви, како ви евреи, туку да бидеме со вера, со цврста вера и да растеме и јакнеме од слава во слава преобразувајќи се во оној Христов лик и Божиот карактер. Нека му е слава на Богу, ще еднаш. Амин.